canke abagira ico bafashije bagahaguruka kugira ngo ibintu bihinduke umumenyeshamakuru kandi ntashobora kuba hose canke ngo amenye vyose kuri radiyo isanganiro rero tubasaba kuba abamenyeshamakuru baho muherereye mu kibera ijisho n'umunwa kanatsinda ngo inkuru uyibarirwa n'uwayiboneye turasubiye kubaha ikaze ndabahaye mwiriwe nshuti bagenze mu kwikirana ibiganiro bya hanze y'isanganiro reka mudutunge kuri uyu mwanya twarengeje ko ku masaha yahora atangurira ko kino kiganiro ni kubera ko twari dufite amatangazo yasigaye reka tubashimire rero mwe mwese muri ko muradutega abiri erini bene n'ibigira njye kubashikiriza kino kiganiro iwanyu havugwa amaki muhinga bw'ibyuma nza gufashwa na inosa mbibona imana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 hanyuma mwebwe mukaba mwarabyiboneye mubwira muti niho twari turi amakuru naho mwayatanze twebwe niho twari turi twarabibonye muheze mutubwire kuko inkuru ibwirwa n'uwayiboneye ni uko banyeretse muhinga bw'ibyuma ku wa mbere azayamaze gushaka ku murongo mwiriwe neza uwo ninde tuganira ah, twakuyariye muganira na erike mukayongozi mukayongozi mu ntara ya ruyigi n'amahoro eh, mu ntara ya ruyigi n'amahoro ibweru duga ku ijambo Mhm, nduga ku ijambo erike nshaka kuduga ku bamenyeshamakuru mhm. ni ka kabarabara ka nyakubahwa ibarabara rya ruyigi kayongozi eh, rya ruyigi kayongozi kubandanya mu ikomine n'ubu kweri inkuba akavura kariko karatomanga rigenda nabi mhm. cyane biranyerera rwose n'ibyuma by'imodokari zigenda ziracaya rwose agenda nabi cyane mm. ariko Eric muri kino muri kino gihe hari abashinga amateka n'abakenguza amateka bari mu karuhuko bariko baragendera e, aba batoye kugira ngo barabe ibibazo baba bafise amaze kubibatura ukuri baguma baza kugitera kambo n'ukuri baratubwira yuko ariko barabidukurikiranira mhm. baraduha utujambo twihumura nyine urubo nyine turabindiriye rwose reka kumbure nimba babaha amajambo y'ihumure bazoheza abashikane ikibazo cyane imbere kuko nabo mwitoreye nabo barashikiriza ikibazo cyane muri leta n'ababyeyi batuguma hafi n'ukuri we mm-hmm. baduha akajambo kabereye karemesha n'ukuri n'isawa mm. yego cyane hanyuma hariho akandi nagomba kongera ko mhm. iki kibazo kijyanye n'ibiciro by'amabati hamwe n'isima mhm. bari kuraba bakajya babitunguza ideyi n'ukuri ideyi yabyo irarenze n'ukuri gutega bene gihugu akawudukura ibijyanye n'agafaranga mhm. usanga bizimbye cyane nawe umunyagihugu mutoya atahakura agafaranga usanga ari ikibazo bamumenyesha amakuru twasaba ko leta yora igapfunguka ibyo igasubizwa ku biciro byahora kuva kugira ngo umwenegihugu mutoya nawe yoroherwa asumenye ukuri asoma akabata ashyire ku kazu urakoze cyane Eric kumbure iyo myitwarariko yanyu abo muri leta bayumvise bazoheza barabe icyo bakora kugira ngo ibiciro by'iyo sima ndetse n'amabati bigabanuke murakoze n'amata mubasha kuduteramo ishya murakoze murakoze cyane tuhari ku bwanyu mutahari ntitwohaba murakoze Eric ngaho mu kayongozi mugire ijoro ryiza ni bibiri na kabiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri bibiri na kabiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu muratwakura kandi kuri irindwi na gatanu amajana icyenda mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu cyangwa itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu ubundi munywanyi ku murongo mwiriwe mahoro eh, tuvuye mu kayongozi ubu tugeze mugeze ahantu mu ndaba mu ndaba ni he mu mbaba muri zone makaba komine ngozi komine ngozi ninda twakuye bahuwihaye serivati eh, bahuwiha ni amahoro amakuru tutamenye ngaho ingoze tuhafise apolinere mu nzagara ayo makuru atamenye ni cyane cyane mhm. nagira mvuge ku makuru yavuzwe eh, radiyo mhm. yerekeranye n'ibeye y'intuze y'ifarini ya dudu kabisa mm. ibi twahora dukora ibicumbura mhm. ariko ifarini yaba yakayobera bahera mm. rero kimwe muri bibi niyumvira yuko nk'abategetsi bakwiye kuraba ingorane ziba ziri ku bintu byerekeranye n'ifarini mhm. hanyuma bakadusubiza ku kazi mm. urabona nk'abantu bahora batunze nk'imiryango bakoresheje kugira ni gukandura nk'agafarini mhm. bagakora ibitungura mm. urumva ubuzi bwa akazi kahagaze mm. za ifarini amakoto byose byadugiye kimwe mm. ni nacyo gituma rero by'ukuri bagiye kuraba kugira iki kibazo bacicarire mhm. kugira turabe yuko natwe ku kazi tugakora mm. urakoze cyane bahuwihaye ego mu na mu ijoro ryiza ngaho mu buraruko bw'igihugu umwami abahezagire namwe murakoze abahezagire ni mu buraruko bw'igihugu aho ingozi twavuye mu buseruko tujya mu buraruko ni bibiri na kabiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu muranatwakura kandi kuri itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana cyenda mirongo itatu na gatatu irindwi na gatanu amajyana cyenda mirongo umunani na gatatu amajyana cyenda mirongo itatu na gatatu cyangwa irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu mwebwe muri hanze y'igihugu namwe kuri izo nimero muradutora ku muhora wa watsapu mwiriwe neza mwiriwe ntashoboye guma ku murongo isaha ibiri zirenga iminota cumi n'itanu ku isanganiro mwiriwe mwiriwe neza ninda twakuye twakuye ari hehe eh, eh, patrice patrice twakuye uri hehe amata kuri dorosare ya rugongo dorosari ya kinama dorosari ya kinama ndetse rero mm-hmm. eh, hari inkuru nagira nshikirize mm-hmm. ababigejwe barabika ubu bikorera mm-hmm. tugakwija nyine bagaragaza ijya minzani ibiharage n'ibiceri eh, mu kizamuka cy'ubuvuga gushaka kuri uhagarare neza kugira ngo dushobore kubandanya twumvikana patrice kumva uguze mirongo itanu mhm. usanga ari ibintu mirongo ine n'indwi mm. bikaba ntabyo mm. tugasaba rero ababishinzwe mhm. ko mwogenzura urwo ruganda rw'iyo minzani mhm. kuko bituma n'abari mu usanga bajyonyora mu minzani hmm. kugira bakwize hmm. eh, patrice hari nk'umudandaza mumaze gufata mu muti uyu mudandaza heraba urabye umunzani yari yakoresheje yari yawuziritse yego me mhm. icyo nasaba rero ry'intererano y'iwanje hmm. nasaba yuko witiriwe nga komericiyare mhm. ko yogira nk'abantu ikabatuma mhm. hanyuma bakajya bashyira mu mizani yabo kugira bahindurwe ibyo bintu mm. eh, ariko n'ikibazo gikomeye cyane ariko patrice ibyo nabyo inzego zijejwe ibijyanye n'urudandazwa ntiziheza ngo zikore mu gihe atabaguzi bonyine ubwabo babwiye eh. babavuniye akagora yego oye icyo ndiko ndashikiriza n'ubundi kugira ikimenyekane mm. kuko kugira mm. ingorane mm-hmm. ibiro mirongo itanu n'itandatu hamusanga mm. ibiro mirongo ine n'indwi mm-hmm. kugira ukwezi bitanu ucugira mm-hmm. usanga winjiye muri cya cyato kiba ku munzani kandi kisabaye n'igisense mwakubura hmm. ababidezwere ntibarabidodo ko ese komeriyari hmm. cyane cyane ikurikirana icyo kibazo hmm, murakoze cyane ko mbura abajejwe eh, gucungera cyangwa kuraba ingene ibijanye n'ubudandaji bigenda zoheza bashike ku rubuga ngaho mu kinama baraba ukuntu iyo minzani muvuga yuko iri kirazira kurakoze Patrice yego murakoze nawe ijoro ryiza homoka inama irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu irindwi na gatanu amajana icyenda mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe ninda twakuye twakuye ari ninda twakuye twakuye ari hehe leonard mu ntara ya kayanza leonard mu ntara ya kayanza amatumbero ikabarore mukaserege mukaserege eh, muri komine muruta muri muruta yego duga ku ijambo naho tuvuze ikibazo cyo gafarini mhm. iyo no kuri gafarini kaje gatunze abantu benshi kabisa ah, muri muruta mm. kuko n'abakozi bariko barakora hageze saa sita baca aho tupadandaza bagaca bagatumbura bakabandanya ibikorwa mm. mhm wowe hageze ibyo kubadandaza bakabandanya n'abakenya tukabura rero twari twaje kwangara byimbye rwose nta kintu na kimwe umuntu yigera akorera rero twagize ikibazo n'amakosa nanjye naciye aduka yumva twumva nko kugira bigeze bakatwabira ibyo ari byo basiga tumubyimba mbwa ikaboneka urakoze cyane kuri urakoze kuri uwo ariko wawe ngaho muruta rehona mu ntara ya kayanza ni isaha zibiri zirenga iminota cumi n'icyenda kuri radiyo isanganiro mwiriwe amahoro neza ni nda twakwega yemwe eh, mwakuye toyitoma bwana toyitoma n'amahoro amahoro bure hmm. eh. twakuye uri mu gisoro oya ni ikirungu eh, urakunda kuyibagira ni ikirungu <laughs> ni ikirungu muri komine nyabitsinda ni nyabitsinda aho ndahitiranye barahitiranya ndabyumva mbere wanashaka urafata ku mutwe yego hmm. urumva ko nagumye numva ko ari hariya komeje kumva ko ari no mu buseruko eh, nabyumva yuko ari ngaho munsi ya mpungu eh, munsi ya mpungu n'amazi ya mpungu niyo twinywera vurema araryoshye cyane ameze nk'ayo yo y'ingozi ehe toma duga ku ijambo yego ndagize ku ijambo mhm. icyo ngomba kuvuga rero mhm. ni ukuri ibi bintu bijyanye n'ibiciro by'ibintu biraduteye ubwoba mm. na cyane cyane eheraba we ifarini yaradutse mhm. umukate w'igihumbi urateye ubwoba umukate w'amajana atanu urateye ubwoba mm-hmm. igiciro cy'ibiharage kirateye ubwoba mm-hmm. none ibi bintu mushaka eh, eh, nako ni uko ngo mushaka mubona tuzongera gute twebwe mm. ndakumva neza ego mm-hmm. ni ukuvuga biraduteye ubwoba kabisa ni ukuvuga twari twari tuzi yuko ifarini tuzibye kugira ahantu hari aho ni ukuri kabisa abajejwe ibyo bintu baturabire virema turahangayitse cyane umukate kabisura tugoye ingene tuwuronka mm. rero kabisa nk'ibiharage nabyo kane none ibiharage bituzimbe umukate tuzimbe tuba abandi ibyuma by'amakinga bituzimbe ibyuma by'iki bituzimbe kuri kabisa turabiducira na bitumira vurema mm. rero kabisa abantu ababigejwe kabisa babirabe kabisa abantu bato bato turabuze ibyo ari byo yego urakoze cyane Tom ego eh, mukomere ngaho kuri radio sanganiro ijoro ryiza ngaho ikirungo eh, mhm. isaha zibiri zirenga iminota mirongo ibiri n'ibiri muri siyo za hanze y'isanganiro mwiriwe neza mwiriwe cyane tuvuye inyabitsinda ni mu ntara ya ruyiga ubu tugeze bo ubu tugeze ngahaye muri meri ya bujumbura muri komine ngahangwa ni karyamafi karyamafi n'amahoro amakuru atari amahoro meranda cyane mm, ayo makuru tutamenye ngaho muri komine ntahangwa n'abamenyesha amakuru bahanduye isanganiro bahaba n'aya ni ukuri ayo makuru namwe mwoba muyazibana kubahwa mhm. twebwe nk'abantu bato bato mwari kutubwirira leta nkozi leta mbyeyi nawe uri kurayibwira igashinga ikarondera abantu by'ukuri ibintu by'ibiciro mhm. muri kino gisagara cya bujumbura nawe kandi nawe ugendera kandi nawe usumira mhm. umuntu wese yishingira igiciro agombye mhm. uwuvuye kurangura afite nimba ari ufite ikamyo nimba ari ufite ibotike urumva ashinga igiciro akubwira ngo ngo ibintu ngo byarabuze urumva naho kiba cyarimuwe ngaha mu gihugu iwacu mm. ni ukuri mubwire abaturongoye bo hejuru kuko muze wumvise ijwi rishika kure mm, ariko namwe kubera muba muriko murabwira kuri radiyo isanganiro muri abanyagihugu ni leta eh. namwe muba murimwo ni ukushikiriza icyo cyiyumviro cyanyu ko muri leta nayo ikagikorerako ni ukuri leta mbyeyi ni idufashe idufashe irabe ibintu yogarura kuko umenga byabaye nko muri congo muri ya myaka ya kera yahora mm. nibo buri muntu niba yishingira igiciro agombye agasaba ibyo agombye mm-hmm. leta nuko leta yacu ntigerageza uburyo bwose twayikunda mm. kandi turi bene nawe niyo mm. ariko ntitugarukire bene gihugu baraba ukuntu bose uma mm-hmm. batekaniwe mm-hmm. iryo ni ijambo rituma igihugu kitameze neza iyo umuntu wese abona ku kintu umengo uwo ari we wese yifata uko yigombeye mm. eh, abo twatoye barahari ntibaduhagurukire ba nyumba kumi ba musitanteri bashoboye minisitiri w'ibyo by'urudandazwa wewe mhm. ahubwo afite akazi gakuru natuma abantu bagendagende mu gisagara mhm. araba uko ibintu byifashe mm. yego ni ukuri kandi namwe ubwo murabajunariste muze muraca ahantu mhm. mubaza muca ku mabotike muca ku masoko muraba ukuntu ibintu ibintu birasize ubwenge cyane rwose mu kiro gisagara turajya mm, amafi byose urabikora twaranabikoze akatari gake kumbure no kurindira nyine inzego za leta zishobora gukora kugira ngo eh, ibyo biciro bitebe bitunganywe neza cyangwa iduka ryabyo rihagarare bimere neza yego ntikigira kandi kabiri mhm. ntashoboye guma ku murongo kajya amafi kumbura aza kugaruka akanya karacahari atwakura kuri bibiri na kabiri ibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu ibiri na kabiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe ninda twakuye twakuye ari he nikora nikora utwakuye uri he ndi ku mutumba wa gona mbere komine gisuru intara ya ruyigi igisuru n'amahoro amahoro n'ukuri umutekano ni wararaye nduga ku ijambo ndagomba kubasaba mhm. basha leta abyeyi leta nkozi mhm. iyo ufata kweri mu mugongo wabaremesha kiyabuta bafata neza mhm. uko basanzwe bafite uruhara rukomeye mu guteza imbere amagara y'abantu mu kibano kweri bakaraba abashinga amateka mu mategeko batora ubu raba n'akantu k'agasabuni boza barahabaremesha kiyago turafata ukitanga Mm, abaremesha kiyago ku batabizi uh, kumbure hari n'abashobora kuba uh, atarabo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu baremesha kiyago ku batabizi bakora abaremesha kiyago barateza imbere amagara y'abantu mu kibano urumva gute barigisha indwara barigisha indwara z'igituntu indwara z'imibembe bagapima abana mu kibano mm-hmm. n'indwara zo gufungura nabi ni mm. byinshi ni byinshi abaremeshakiyago bakora mu bijyanye no guteza imbere amagara y'abana mm. n'ababyeyi n'ibibondo mm. yego ariko turatangazwa kuko mm-hmm. menga kweri batwitaye usanga atakantu bategekanije bashobora kuduha haboneka kandi natwe twitanga kandi ibikorwa nabyo bibandanya bigwira cyane Oh. nkumbura abajejwe gutegura amategeko haba abo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu canke mu nama nshingamateka bavyumvise hazoheza eh. barabe ico bokora kugira ngo namwe mugire amategeko abagenga hama muronke n’agaciro kabuta basha baba bagize neza kweri baba bagize neza muri iyi leta nkozi leta mvyeyi nico twayisaba nico twayitoreye kandi dushimisha cane abaremesa kiyago haba mu gihugu cose urakoze cane ukomenga twaribagiwe ego namwe muragize neza uruzodushe kiri imbere murakoze cyane ijoro ryiza nikora ngaho mu gisuru mu ntara ya ruyigi irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu cyangwa itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe mwiriwe ninda twakuye twakuye ari hehe filiberi mu rusamaza mu gihogazi filiberi mu rusamaza mu gihogazi no kuvuga mu ntara ya karusi mhm. eh. ni ukuvuga mhm. iwacu mu gihogazi mhm. ibiharage byahora biri ku gihumbi n'ijana igihumbi amajana icyenda mm. none ubu bigeze ku gihumbi n'amajana umunani hafi n'ibihumbi bibiri mm. none ubu njya ntimworaba ukuntu ibi bintu biriko biraduga by'ibidandazwa ingene twebwe abanyagihugu bato bato tworonka aho tuza turasomera ubwo niho ibiharage nibwo wari kubera ari mu gihe cy'itera kubera mu gihe cy'itera mhm. nk'ubu baraheje gutera mm. ni ukuri ibiharage biri ko bijya kubagara by'urutashya mm. n'ibigori barabagaye mm. none ibi bintu by’amabeyi aguma aduga ku munsi ku munsi no kubera twebwe rero ntituzi twitako kandi mu minsi iheze mu gihe cy'uko bita ibiharage bikirimwa muci ni ukuvuga byagugwa amajana atanu atandatu naho ni kubera ni kubera biba byeze firibe biba byeze mugabo mhm. none ubu naho ntabwo bituga gushyira ku bihumbi bibiri hasi mm. yego ni ukuri ni ukuri iyi leta nk'utu yacu leta mbyeyi mm. nibarabe aba badandaza nabo nyene ko barashaka kudupfukama mu nda mm, none babasigurira gute aba badandaza abadandaza batubwira ngo babiranguye ngo ngo bizinze ngo none kandi babiranguye bizinze ni ukuvuga bagura amajana atanu atandatu indwi mm. none ubu naho urumva bigomba bigere ku bihumbi bibiri none tugire ntigaye mkumbure abashobora kubaha inyishu nabo muri leta abajejwe urudandazo urakoze Philibert kumbura iyo myitwarariko yanyu aho muri leta bayumvise azoheza barabe bakora kugira ngo ivyo biciro bimere neza komera komera turasabye no muvyeyi wacu musitaneri mhm mm avuga ngaha nyene dusamaza mhm mm nawe nyene arazoraba adufashe kabisa tunari ko ibe yogabanuka kwera murara mumushikira murabe ko hari icyo yokora nawe murakoze Bitega gacoroge kumenga uyu munsi ntumeze neza habaye iki reka reka aha nabuze n'umpakaraka ngo ndabe ko noronka utwo mfungura bose gati bakumenya ibintu mm. ba bose na ekoneti ku mafaranga amajana atanu ntiwihera iryinyo no ba bose gute mbuze nayo gufungura wumva nkubwire eh? ibibazo by'ubukene ekoneti yabikemuye ah. ubu yazanye poromosiyo yitwa ba bose na ekoneti ku mhm. mafaranga amajana atanu mm. aho utombora amakinga ku munsi ku munsi mm. amamoto burindwi eh? ku kwezi na naho eh? ukitomborera bajaji y'umutonore oya oya nawe reka gushikuza ugira unyemeze ko nanjye nokwibera bosi ku majana atanu gusa eh, Oh, waruzi emwe eh, nta ibyo eh. atabariwe bwira numva uko bigenda biroroshye cyane joroki mm. ugura amayinite ya ekonete mm. kuva ku majyana atanu kuduga ukayakoresha mu gutelefona eh. ku ma mesaje cyangwa interineti ah. ukaba urose amahirwe yo gutsindira utwo dushimwe mm. gutyo rero usanga wibereye umubozi matayo we urakoze cyane wewe utike mpa amayinite ngaho y'amajyana atanu nicikire bosi yewe ekonete aha nyine urankuye mu bukene ngiye kuza ndaririmba nsigaye nitwa bosi nsigaye nitwa pataro ubukene bayi turabonanye ba bosi na ekoneti ku majyana atanu nitombora ekoneti ikuzaniye igutuma ubu bosi mu kanya isase koresha amayinite uhereye ku mafaranga amajyana atanu ku munsi winjire mu ihiganwa ryo gutsindira amakinga buri munsi amamoto ku ndwi hamwe na bajaji ku kwezi mbega yemwe isaha zibiri zirenga iminota mirongo itatu n'umwe muri siyo hanze y'isanganiro inyuma y'ibyo bihayanishwa ikiganiro kirabandanya umunywanyi ku murongo mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe muragumye turakomeye n'inda twakuye twakuye ari hehe eh, muravugana na siro kuva muri kongo mm, ngaho muri repubulika ya demokarasi ya kongo havugwa make eba ni ameza turashima kiretse inkumbu gusa nizo ziturembeje mhm. uri uri uri wagiye arukura mu kanya canke uri hanze y'igihugu kumva izihe izo nkumbu ah, ndi gushakisha kanoti ndi gushakisha kanoti mhm. <laughs> urumva iyo ukumbuye igihugu nta kindi kiba gisigaye nuko ubanza ugatahuka ukakira mu saha mu gaheze gasubira inyuma siriro nagomba mhm, tugakwa amijambo eh, nagomba gushyikiriza nagomba mudu eh, nagomba mudusabire vrema mushikire leta leta mvyeyi n'ukuri iraba ukungene yoshaka kutwugururira umupaka kubera twebwe abarundi turi n'inyuma y'igihugu mhm. vrema inkumbu ni nyinshi vrema ni kuraba nyene iraba uko yogira itwugururire kubera vrema turakumbuye abiwacu cyane ntiworaba mm. Eh, urabona umaze nk'umwaka wose utajya kuramutsa umuryango urumva ko atari ibintu byoroshye mhm. urakoze cyane siriro ngaho muri repubulika iharanira eh, demokarasi ya kongo nshaka kubasaba murakoze mugire ibihe byiza namwe ngaho muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu gihugu kiwanyu ubundi munywanyi ku murongo mwiriwe mwiriwe neza ninda twakuye twakuye ari he ashya ndisubamo na Julius ku mutumba wa muri komine Giharo muri Rutana Julius n'amahoro n'amahoro neza sinzi namwe ku iradiyo ku isanganiro natwe turadeye yego mhm, igiharo n'amahoro ashya n'amahoro ah, amakuru tutamenye ngaho igiharo n'ayahe gajuri amakuru mutamenye mhm. ashya twebwe none ntakura yego mm. nimbe kuduhaye dutera ni gupfa guca nyine basha Mhm. ahubwo twebwe turanyariwe ikindi mm. mm, nacyo cyakabiri munyariwe gute kubera takavura abandi bari kuba baratera natwe tutaratera mm. ubundi mwategeza kuba mwateye kuva ryari mu kwicumi umuntu aba yatera e. mhm. ikindi nacyo mhm. twari turasaba kubera amazi ngaha ku mutumba wacu wa kibimba nta mazi dugira yego hariho amazi bavanye ahari aho batwara mu kigogo mhm. bari ko turasaba nka leta yoraba ukuntu yokora natwe ikayarahura ikayasika nari umujumba yego mm. urakoze cyane yuriyasi yego yego murakoze namwe ijoro ryiza ngaho igiharo mu ntara ya rutana komera komera mugira amahoro mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza tuvuye igiharo mu ntara ya rutana ubu tugeze tuvuye igiharo mu ntara ya rutana ubu tugeze turi mu ntara ya saga k'umusaga yego haruguru ninda twakuye ariko umusaga eee n'umuntu amenyesha ingorane muhagarare neza ariko twumvikane neza atangorane ko heza nagomba kuba twahuye na mhm. twari mu isoko y'umunsi kurangwa kubera nsanzwe ndu cyamakazi mm. none twumvikana turumvikana turumvikana ariko hari ukuntu biza biracikagurika eh, mborera ingorane mu isoko umuntu utwara imyumbati mibi mhm. ndamuha amafaranga angana ibivu ashyira ubuvunde yose ni mibi udutunge ntituri ko turumvikana ntawe uzi ko nshobora ikibazo cy'agatelefone ufise ushobora kurondera iyindi telefone ugahamagarisha ukumviriza ukuntu ushobora kugenda ariko ikihari ni uko tutari ko turumvikana ariko biracikagurika ntitwumvikana nk'uko bitegerejwe mwiriwe mwiriwe neza neza twakuye gabanya eh, ku karadiyo kakwegereye ariko ninda twakuye ninda twakuye ninda twakuye ikintu cyose ni umwanya wacyo uyu munsi amarira e Johnny Mondo. Uriri giorno non murango. Namuno hafi yo butava. Wamano koba bakazoza.

noche hecho borracha y quincho sé de ni vicenza kabure cyo wikingiza imbeho ese kwitwa impunzi mu gihugu cyawe kaba mu mwonga wari isaha zibiri z'ijoro zirarenga iminota mirongo itatu n'icyenda muri siyo zahanduye isanganiro eri niberi nibigira ni jeni kondaremesha kino kiganiro mu buhinga bw'ibyuma hari inosan bibona imana turindira udutelefone twanyu duciye kuri itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu irindwi na gatanu amajana cyenda mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu cyangwa ibiri na kabiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri ku murongo wa mbere hari umunywanyi mwiriwe mwiriwe ninda twakuye genda salvatori salvatori twakuye ari hehe genda ngaha mu ntara ya cankuzo mhm, amahera he eh, aha muri komine kigamba ku mutumba bugenda joro tuga ku ijambo genda rifite ikibazo mhm. ukuntu ibiciro by'amabati bihaye biduga ntashoboye kuma ku murongo ariko yeka aravuga ibijyanye n'ibiciro by'amabati turacarindira udutelefone twanyu ku murongo ugira gatatu mwiriwe halo nenda twakuye ndayishimiye sirasi ndayishimiye sirasi twakuye uri he turi ngaha kujya muri kongo sirasi muri kongo amahera he halo amahera he amaja he ga sirasi utwakuye uri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo amaja he sirasi ndakumva twebwe ikibazo dufise mhm. ni ukuri turifuza kudakorana imiryango bikanka mhm. kandi bwema tukabura n'aho twoca kubera amayira aguma yugaye turaza mm. tugira ikibazo cy'ukuntu abantu bavuye hanze mm. ntashoboye kubandanya sirasi twakuye ari muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ariko reka yuko abari ah, hakurya ya y'umupaka w'uburundi y'urubiga Burundi muri repubulika ya demokarasi ya kongo adashobora gushika mu gihugu cy’u cy'uburundi kubera ko imipaka cyangwa imbibe zugaye kubera ikiza cya korona nuko turindira udutelefone n'ubutwanyu ku murongo ugira kabiri mwiriwe mwiriwe neza ntashoboye guma ku murongo bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu mwiriwe yambune yambune inda twakuye amahoro agarake bari bari muri zone mbiri zikomeye gatwara intara ya mu ntara ya kayanza mu gatara n'amahoro mu gatara n'amahoro ntashoboye kuguma ku murongo shadarake ariko twizere ko aza kugaruka mwiriwe ninda twakuye twakuye ari he ndashimye josias mu gashokwe josias mu gashokwe ni muri gisuru yego tugakwija eh, nagomba mbaza ubushikiranganji bw'amagara y'abantu byerekeye mituweli mhm. twebwe tubona hemeje yuko botwemereza ku myaka itatu ariko batwuzuriza ku mwaka umwe kandi amabwiriza arasohoye nk'umunyabwiriro bamusanga bigoye cyane rwose mhm. Mhm. ariko izo utwo dukarata two kwivuriza ko ku banyagihugu bato bato two ntitubarizwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no mu bushikiranganji bwo gufasha bwo gufatana mu nda andeti dirike eh, turayite kontirasi dorofi ntabwo ni mu bwa bujejwe agateka kazi na muntu no gufatana mu nda ye murayo ariko zanditse kari mm. akumbure bishobora kuba ari ni ni utwo dupapuro two kwivuriza ko ibyo bita karata ya kamu mm. eh kamu eh nizo nasaba yuko batwuzuriza kuri iyo myaka itatu nyine bakareka kutwuzuriza umwaka umwe usanga bigoye kuri iyo ruhande n'amezi abiri ashobora guhera utayiruhose kandi umuntu agunywa bityo akagwara ariko mu bushikiranganje buba bubijejwe nabo baragira bati urashobora gusanga hari udukarata tukibandange dukoreshwa kandi ugasanga ah, abo bantu ntibakihari canke naho ah, hari izindi mbo ziba leta ikagira iti hakubandanye dushira amafaranga muri ibyo bintu uko ku mwaka ku mwaka twoza turasuzuma ingene bimeze ariko barasohoye mbwo umuntu yojyana bakamwuzuriza kandi abandi umuntu aba mm. eh kubera hari nge nk'ubu nyene burabura ukagenda utaruhabura ugasanga ikiba cyaguca amafaranga menshi mm. eh ugiye kuyifuza urakoze cyane sawa murakoze namwe ijoro ryiza ngaho mu gacoko sawa namwe mu gihe cyangwa mm-hmm. banyeretse ko arandi munywanye ku murongo mwiriwe ego mwiriwe yenda twakuye twakuye ari yitwa ntakurutimana jambye muri komine giharo jambye giharo mu ntara rutana n'amahoro ntashoboye guma ku murongo mwiriwe aro yenda twakuye aro ndakumva neza aro ninda twakuye twakuye ari hehe ntidushoboye kumvikana irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana cyenda mirongo itatu na gatatu nturambusagarare mwiriwe neza imana irambona ndi muri komine gitanga mu ntara ya rutana imana irambona igitanga n'amahoro yego n'amahoro nashaka kubabwira ibiciro birekeye isima hamwe n'impapuro zo mu biro impapuro zo mu biro ni ukuvuga inkaratasi zikoreshwa mu biro yego izo mpapuro nyine zivugwa atacanditse ko mm. urumva urupapuro nk'urwo ujana n'itanu aho iyo baranguye ko kaba ah, umucanguzo rubu ruba mirongo umunani urumva ko bagimba abanyagihugu aho ni he ni mu giharo ni mu gitanga gusa ni mu gitanga ahandi mwibara ko iyo beta ariko bimeze hmm, ahandi mwabajeje ni hehe isima nayo igeze mhm. i ivuye i bujumbura igeze aho iri ku mirongo itatu ushaka hmm. kugidepurasa n'imoto ukariha igihumbi bikaba mirongo itatu na kimwe ushyira mu gitanga hmm. Eh, mwumva hose wumva ibiciro biguma biri hejuru murabe mm. eh, leta nzi idufasha kuko mu byiza yishyuye amakayeho abanyeshuri bakira bakora ibibazo amainterogasiyo biga muri ekore fundamentale mm-hmm. niyo basaba gitumwa ugasanga ibiciro ni binini kandi basanzwe bariha abakutsa kidi ku ishuri mm. eh, nagatanga nimenovare urakoze cyane yego ijoro ryiza uh, mani gitanga ngaho igitanga murakoze isaha zibiri zirenga iminota mirongo ine n'itandatu muri soza hanze y'isanganiro umunywanyi ku murongo mwiriwe neza ni Julius Ngarushye inde Roma na Julius Ngarushye giharo ku mutumba wa Kibimba mhm Julius igiharo webagiye kore wavuze iyi mvura yacerewe ego mhm tugakwija ikindi rero ndari ndibagiye mhm nukuri leta yarigeze gufata umugambi wo gupompa inzu z'abanyagihugu Mhm. ego nuko twosaba yuko leta yosubira ikaza ikarondera uwo muti ikongera ikapompa nyamazi twebwe muri komine giharo mm, ni vya bihere ibihere basha nta rugo wosimba ari udasanga bataye ibitanda hanze kazi nyabihere mm. imbaraga asa n'imibu yoyo basha tuzatwara basha no mu kimoso twebwe turakokwere mm. ego leta yorabo mugambi hanyuma igaca imanzi gaheri no muri gihari wacu tukaronka gahengo kwere yego cyane cyo ndari ndibagiye bagabo leta kure hasi nko yari yabikoze cyagiye urakoze cyane yego umunsi mwiza mhm. turagiza ngaho muri giharo mu ntara ya rutana mwiriwe neza mwiriwe yego mwiriwe nenda twakuye ne inde aro ninde twakuye ah, kabura kabura twakuye ari hehe komine mpinga kayobe mpinga kayobe mu ntara ya rutana e, mu ntara ya rutana duga ku ijambo kabura e, iwacu ndakumva neza kabura bashaka gushyikiriza abantu bakora iterambere mhm. hariho umukuru muto hanyuma muri zone mpiza mhm. ashaka arakora ibara ikomine ya mpiza karongati mm. mugabo bamufatamo mu kuruzi rwa nyamuguzi bakamufasha bakaterera ibyo byaro mm. ni ukuri izo babyi kandi arakora ibikorwa bigishimishije ariko aritunga hmm. eh. urakoze cyane kabura eh, naho tutari ko turumvikana neza ariko uravuga umukuru w'umutumba yitanze kugira ngo akoreshe ibikorwa by'iterambere hanyuma hubakwe ibarabara ariko ukagira uti yoro nk'abantu bamufasha ku bijyanye n'ibiraro isaha zibiri zirenga iminota mirongo ine n'icyenda muri siyo za handi w'isanganiro dusigaje iminota igera kuri icyenda nyine ya kino kiganiro alo ninde twakuye naho mwashitse ninde twakuye twakuye ari he rishari mu buterere n'amahoro yego n'amahoro duga ku ijambo ashaka kuvuga ikintu kijyanye n'abatwara abantu n'ibintu ku mamoto mhm. hari ingorane rero isigaye muri bo cyane mhm. ubwo mu minsi yahera uwitwa emile manisha yari yakoresheje inama abashoferi ndetse namwe bitwa abasekirite ariko iyo nama tubona amenyo ntacyo yatubwiriyemo cyane ariko akiyikoresha twarumva yuko ari ingingo zitadufasha zotuma zitubahiriza bimwe bimwe ingingo zitubahirijwe ni ingingo zitubahirijwe ni yari yavuze yuko ubu bagiye gukora abapolisi bisunze amategeko aravuga yuko imoto bazoyikontorora kandi moto mm. iranze irimo aho bayifatiye kuvuga ikwije bakayirekura igenda mm-hmm. hanyuma iyo basanze nayo ibura amadokima bakazoca bayitaburira igitazi aho nyene mm. hanyuma bibaye ngombwa ko umuntu alo alo rishari uhagarare neza kugira ngo twumvikane eh, ariko genda bumva mm-hmm. bandanye ariko rero kugera uno munsi ubu sibyo bakurikiza mm. kandi bari bavuze ati nta muntu wo kurenganwa nta muntu wo kurenganwa aravuga ati mbere ndazi n'igipolisi ntigikora neza ati nabo nyine ngiye kubakorera ati ndazi ko ari aho barenganya bagatwara dukwije amadokima bakazifata bakazijyana zikamara iminsi kandi ari byo tudategereza gukora tukagaburira imiryango imwe mm. ariko avuga ati ndazi yuko hari ababirengako ndetse atanatanga n'inimero umuntu azoza aramuronderako mm. ariko uwo munsi iyo nimero vraiment ntakidufasha rero nashaka kuvuga niba muvuze ngo ntaco ibafasha ni ukuvuga ko idakora telefone ako ntawe uyitaba kandi twe tuyigirisha iyo nama vraiment twavuga ati ni ukuri n'ibintu bimeze neza cyane turumva yuko tugiye gukorera mu mategeko ntangere kandi natwe akazi ko turagiye kubahiriza no iyo nimero rero ntakidufata nashaka nimba ariko aranyumva ahagaze uyu munsi n'ino saha mm, ashobora kuba ariko arakumva atari arakumva naho kumva ureba bakorana icyo gikorwa bari byuma yego igipolisi rero n'ikigo kirakurikiza amanama twagira tube badusabye kwandika bakasika umukiriya byose tukabikurikiza ariko nabo uyu munsi ni moto ikiyibye barayijyana ku ijoro mm. ikindi nagomba kubaza ku kijyanye n'icyo nyine mm-hmm. ibintu by'amagereza afite kubyuka n'umwe tuzi kandi namwe muraza amenshi amakuru iyo nkuru yarigeze guca ngaho iwanyu kuri radiyo baravuga yuko izoba zinjiye mu gihugu zica deduwani mm. birabanza birahagarara mm. ariko uyu munsi zirasubira gutangwa ku mugaragaro izuba riva kandi batifatira nabi cyane kuko bakoresha abo bitwa batutse motari n'abantu nabo nyine batabyitwaramo neza mm. turashaka kumenya none mwebwe abamenyeshamakuru hari mwe muri mwatanze iyo nkurikirana hari iwanyu biravuga yuko izo zire ziba zinjiye zitatuye mbere muravuga ko mu ntara y'igitega bamwe bamwe batanga barazibafatira mhm. none zahereye he yuko mutigeze mutubwira ati za detuwanye igiye gusubira kwambara abashoferi tubona bazitwambika ku ngufu kandi ari amafaranga menshi cyane mhm. namwe murakwiye kubidukurikiranira ahantu kugira ingendo bimeze kuko ubutumwa butagira aho bufatiye n'amashyirahamwe yacu nta kintu adufasha kuko ni ukutwaka amafaranga gusa ntihagire na kimwe na kimwe bigira batumarira mu kazi kacu tweza hmm. yego ariko ariko ariko ubundi ukuntu bimeze rishari hmm. ayo mashyirahamwe niyo abazanira hmm. ubwo bujire hanyuma mukabwambara ni ukuvuga yuko nimba ayo majire atatanze amakori ibyo si mwebwe mu bibazwa bibazwa ba nyir'amashyirahamwe rero ibibazo mvuga birinze bica ku iradiyo byaciye iwanyu baravuga yuko bariko barazifata kandi mm-hmm. natwe twari twaterefone turavuga ati nimutubarize iby'ukuri yuko ayo mafaranga turiko turarihizigira amafaranga ibihumbi mirongo ibiri ibiri yuko leta yabiyazanye nayo amafaranga ariko ajya mu kuko umuntu umwe numva ko byaba biteye isoni mm-hmm. ariko icyo niko nakubwira gusa ni uko nimba ayo majire aba atarishe nimba dupira tuba tutarishe ibyo si ntibibazwa umumotari ahubwo bibazwa nyine ishyirahamwe yego turabyumva ibyo biratahuye mm. ariko natwe turabaza ayo mafaranga by'ukuri tuba turiko turarihaja muri leta yaja ibyo ntiduheza ngo tubimenye ariko ikiba kizwi coco nuko urumva abaramajire mashasha niba rega mumenyesha makuru tutegerezwa mhm. kubimenya kuko ugiye gufata nk'igitigiri cy'imoto zikorera mu gisagara wewe mu byo uzi ayo mafaranga ajahe mu byo nzi mhm. nta hantu na hamwe nibaza yuko leta yoba itabizi kuko mhm. ni amafaranga turi uko nyine mm. ubu nyine ntibatubwire n'icyo akora nta n'igitasi ko leta bitabidumva miliyoni amajyana ane zitujije mu kuko umuntu wumva ko ari abantu baba babayeho kugira ariko bahohotera abandi n'ibyo bari byiza nta gitasi baguha nta gitasi baguha mm. igura ibihumbi mirongo ibiri ufashe minimumu imoto zikorera mu gisagara zifite nk'ibihumbi bitatu ufatiye ku moto nk'ibihumbi bibiri ni miliyoni amajana ane wumva amafaranga menshi mm. hari ibintu rero utu usanga bizabira ajyamo baze barakontora nabo amashyirahamwe yacu mhm. bagira ibiganiro hagati y'amashyirahamwe mhm. n'abayarimwo mhm. bakumviriza ahantu haba hari ingorane kugira baze baramenya yuko ibintu biriko biragenda neza ntaba ari ayo gufata abantu gusa ariko ariko nk'amashirahamwe ariko nk'amashirahamwe y'abagendesha abantu kuma kuma moto eh. nka motabu uh, mu minsi heze hari abayemwe icuka bacamwe bicamwe imigo jewe nta kintu mbona bidufasha ahubwo ntibaze barabikonorora cyane batugirisha amanama baduhe umwanya wo kubaza tuzobabwira hari n'ibindi by'ibitazi turi hafi umunsi ku munsi bakavuga ngo ni intega bizoza yacu amafaranga nta kintu na kimwe adufasha nta na kimwe murakoze ariko mu minsi iheze mwaragirishijwe inama n'igipolisi kugira ngo bumve abo bagendesha abantu n'ibintu ku mamoto ingorane bafise mwarabishikirije nukuri n'ama barayidukoresheje ujya yidukoresheje emile manisha mhm. akidukoresha twese twarakinye twaruvuze tugiye koroherwa rero nasubire nawe by'ukuri arabe ko ingingo yakinze ziriko zirakurikizwa kuko nibabe batubwira gusa ngo ibintu bigiye kugenda ukuntu ukuntu hanyuma ntibikurikizwe urakoze urakoze namwe ijoro ryiza ijoro ryiza ngaha mu buterere turashashigaje abanywanyi bashika nka babiri canke batatu mwiriwe neza mwiriwe ninde twakuye twakuye ari he inde damiyano tuga ku ijambo dami yego tuye nshaka kuvuga ku byerekeye ku byerekeye ivuriro duheruka kubakirwa ngaha igakangaga mm. ni ukuri twararindiye baguma batubwira ko bariko bararyugurura ariko twararindiriye amaso yaheze mu nzira mm. rirujuje rimwe ibikoresho ririmo byose ibikoresho birahari ariko byanase ko bugura abantu batangura kuvura hmm. natwe iyo tujya kuvurirwa ni kurere nk'imvura yaguye ni ingorane kubera ni ingorane nk'umugero ni ku birometero bingana gute nk'ibirometero bishika ku ndwi hmm. ntashoboye kuguma ku murongo damiyano mu gisoro ariko aravuga yuko ivuriro ry'igakangaga ritarugururwa kandi ririmo ibikoresho ariko ntirugururwa ibyo ngo bigatuma bajya kwivuriza kure kuko wangenda ku birometero bishika indwi umunywanyi wa nyuma mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe ninda twakuye mm, jamari muri repubulika ya demokarasi ya kongo ni amahoro icyo nagomba nshikirize icyo nagomba nshikirize kabisa iyi leta nkozi leta inzeyi kuraba kubera indatwika tukugururira tugataha kuranga imiryango kuko hariho nk'umuntu usanga afite nk'umuryango yashyize mu burundi usanga nk'umudamu ntaca se yikora ko yari aziga ko umugabo wiwe ari kurondera ibifasha umuryango ariko ugasanga arabuze akikora kuri ya mashyirahamwe nayo ishyirahamwe hmm. namwe murazi n'ishyirahamwe hagera igihe baguma bakwishyuza hmm. muri hageze aho ishyirahamwe rigabura nawe utararonka batangwa kugurisha ibyo wasize hmm. wumva bica biba ingorane kandi nawe wagiye kurondera ikindi nacyo tukumva ko inzira zo ku ruhande rwa tanzania zuguruwe ariko twe bikanka yuko dutaha none twebwe natwe bagomba imiryango yacu isa nk'uko tugire gute ukaba nk'uko ari leta nzerere kandi leta nkuzi mhm. natwebura kabisa ikatwibuka natwe tukatakura imiryango kuko natwe turafite aho turaba kandi twagiye kuronderera urakoze cyane Ja makumbure leta yumvise imyitwarariko yanyu ku bari muri repubulika demokarasi ya kongo basaba ko umupaka cyangwa urubibi rwagabura kongo n'uburundi rwugururwa ijoro ryiza ngaho muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni hano duce turangiriza kino kiganiro kandi abakengurukire mwewe mwese mwatwakuye mwatwakuye mu mihinga itandukanye ndetse no hanze y'igihugu mu gihugu hagati mu bumanuko mu buraruko mu buseruko ndetse no mu bumanuko mwakoze rero kudutega abiri yakoze inosa mbibona imana yari umuhanga bw'ibyuma eri ni bere n'ibigira ni jene ko ndabashikiriza kino kiganiro ndabifurije kugira ijoro ryiza mu kanya mukurikira amakuru mu kirundi naribye agahimbaye iwanyu havugwa make nta mwanya afite kumenya ibyo muri karitsiye ntabyo n'ibiziga eh? eh, bishobotse amaradiyo yodufashe